Bueno, pois seguimos falando con Tomás. Sí, sí, a ver, eh, non lle dixemos aos nosos ointes que eh, este autor catalán eh, que naceu no ano 62 nunha familia de panadeiros, non? Panadeiros. Sí, de, no Raval, de Barcelona, ah, eh, con sí. inquietudes culturais e políticas tamén moi interesantes, a pasión do, do seu pai mm, por, por Verdaguer e por Graciel, como tamén polo mundo da, da ópera, sí. eh, vai no marcar, pois, para dende pequeniño, eh, e a súa pasión tamén por a lectura, Mm, sei que lle fixo eh, entrar nas bibliotecas eh, mm, uh -huh. Mm, comer, como dicen eles menjar eh, as llibres per poder saber <laughs> una mica més de coses com a advocat també ha treballat molt de temps i bueno, pues, políticament també ha estat molt, molt vinculat allà al, al barri xinès no? I, i bueno, pues, com, com, com has dit? Eh, bueno, com que jo visitava i anava a Galícia diverses vegades, pues, vas dir escriure de Galícia, no? Uh, aviam. Com va, com va sortir la, el, el començament del, de l'escrit d'aquest? A veure, mm, jo tinc una vocació literària sí. que, que ve de sempre. Sí, que, a més a més va, va, vas fundar una... Un, un... Eh, és, és a dir, quan jo feia tercer de BUP, que, que era un criu i anava encara a la Salle, sí. vaig tenir la idea de muntar l'Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana. Per això era a dir, sí. Ah, sí. Uh, uh, uh, jo criu, no? Uh, el meu pare, ah, eh, realment, tu penses amb els anys, i era una persona molt culta. Ell era sí. forner, sí, sí, sí. però jo el recordo llegint mm, no només eh, a veure, el diari cada dia, evidentment, però a més a més Josep Pla, Gaciel, sí. Verdaguer, uh, anant al Liceu, Mm -hmm. I jo a vegades, parlant amb el Narcís Garolera, que és un escriptor crític important, ell em diu, és que abans la gent era més culta. O sigui, abans... Uh, abans, el meu pare va néixer l'any 1910 mm. i jo recordo tenir unes converses uh, diguéssim literàries amb el meu pare d'un nivell uh, elevat. Impor important, sí, sí, sí, sí. Llavors, uh, jo he viscut literàriament una miqueta tota la meva vida, no? Mm -hmm. I per mi, cada viatge uh, és un llibre. -huh. Mhm. Llavors, eh, a partir d'aquí, per què Galícia? Sí. A veure, la, la primera cosa que jo explico és una cosa mm, gairebé física. És a dir, jo sóc català, és, és, sóc d'aquells que diuen català pels quatre costats, no? Uh mhm. -huh. Però Catalunya com és? O sigui, Catalunya és una terra seca, que no hi ha aigua, i, i, i els catalans, per això mateix, eh, els països verds, els països on hi ha aigua, ens fascinen. Són rics, sí. sí. Vale? Ah, una altra cosa. A veure, nosaltres tenim un marc, la Mediterrània, que està molt bé, però gairebé tu ho compares amb la mar de Galícia i la mar de Galícia és una mar en sèrio. Mhm. O sigui, eh, diguéssim, la Mediterrània, eh, a veure, que ningú se m'enfadi, no? però ve a ser com un llac. És a dir, tu, clar, tu, tu vas a, a Finisterre oh. i dius, collons, tot això és una altra cosa. Sí, una sí. altra cosa, no? A llavors, eh, per acabar-ho d'arreglar, eh, dos coses. El menjar, és a dir, a Galícia, però no és només les mariscades, és que eh, és la vedella, és que és el formatge, no? és que és el vi, no? És que, llavors, sí, doncs, sí, sí, sí. Eh, més coses. Sí. És a dir, eh, la cultura gallega, però és que la cultura gallega és universal. Sí, sí, sí. O sigui, a veure, eh, yeah el camí de Sant Jaume ha fet Europa. Jo, jo no sé si, fins a quin punt, diguéssim, els gallecs són conscients d'això. No es pot entendre Europa sense el camí de, de Sant Jaume mm -hmm. i Santiago. Mm -hmm. És a dir, pels catòlics hi han tres peregrinacions obligatòries. Jerusalem, Roma i Santiago. Ah. Això, per construir Europa... A veure, llavors, una altra cosa, la literatura gallega. La literatura gallega, a l'edat mitjana, era la més important d'Europa. I a partir del segle XIX, Rosalia cap aquí, és una literatura molt important. Mm. Jo explicava l'altre dia que, contràriament al que la gent es pensa, no és que els, eh, els renaixentistes o els de la renaixença gallega copiessin els catalans. És que això va anar al revés. Mm -hmm. És que primer va ser Rosalia, i després els catalans van que és de l'època de Becker, Becker sí. i després els catalans la, la, van dir ei, la renaixença però és a, als catalans qui copien a Rosalia i els seus. Uh -huh. Llavors, tot això fa que per mi eh, Galícia sigui un país fascinant. Molt bé, molt bé. Bueno, has trigat una mica de temps en escriure aquest llibre, segons tinc entès, perquè tu al final dius el, el febrero, el 7 d'agost del, del 2012 i el Santiago el 31 de març del 2014. Vull dir que, que vas estar bastants anys, o com a mínim algun any, treballant en aquest llibre. Bueno, no? a, a veure, aquí el que passa és que, um, aviam, jo, jo uh, tot i que he escrit tota la vida, mm. eh, jo fins fa dos dies he treballat com a advocat. Mm. I a veure, eh, la veritat és que he tingut una feinada. Clar. És a dir, jo tenia dos despatxos, un a Cunit i un altre a, eh, a Barcelona. A Barcelona. Era, a, a part d'advocat, administrador de finques i API, tenia dues filles, mm. eh, i a veure, jo sempre he escrit... Feina però fins que no he arribat al moment que dic, bueno, ara el que tinc escrit vaig anar-ho corregint i vaig anar-ho fent, mhm. mm -hmm. he, he hagut de trobar el moment. Clar. Eh, eh, eh, eh, a part de la meva vida, eh, jo he estat posat sempre en moltes coses, a nivell uh mhm. -huh. polític, jo vaig ser president de Convergència Sota sí. Vella, Uh mhm. -huh. eh, a veure, al final... Eh, no pots fer-ho tot. Uh -huh. I és veritat que aquest llibre té uns anys, ara eh, té una tasca, diguéssim, de reescriptura molt important. Però està molt, molt, molt, molt actualitzat, eh? Vull dir sí. que, que, que té... Cos... A, a millor vas trigar molt en escriure, però vull dir que, que està molt actualitzat. No, no, té, no té antiguitat, vull dir, en, en la realitat de, de Galícia. Eh, bueno, a, a veure, de fet, jo, jo, jo, jo he anat a Galícia fa poc sí. i, i me la trobo una miqueta així. Clar. I cosa que és una miqueta desesperant, eh? També, sí. també, també, <laughs> o sigui, també, també, també ho he de dir, no? Perquè, clar, vas allà i dius, tio... Um, veure, Hauria d'evolucionar una miqueta més. Bueno, no? a, a veure, vaig amb una parella que estan parlant entre ells en gallec, hi ve un altre senyor, i, i em comença a parlar en castellà. Dic, escolta, jo de moment no us entenc. Sí. Uh -huh. O sigui, mhm. quan no us entengui, i, i això passava fa 10 anys i, i passa mhm. ara, no? Com, això és Ourense, eh? Com, Vull dir, continua, continua, sí, sí, sí. sí. I, i bueno, jo, jo trobo un país fascinant, o sigui, mm. a, a, la gent em pregunta... Eh, i, i, I a mi eh, m'empipa una miqueta que m'ho preguntin els gallecs, això, eh? <laughs> Els catalans no tant. Però em diuen, ah, i per què, per què has escrit un llibre sobre Galícia? Dic, cony, però tu no m'ho pots preguntar, tio, si tu, si tu ets gallec. Si tu ets gallec. Sí, sí, Ara, que m'ho pregunti en català, jo, escolta, tranquil, que jo ja t'ho explico. Ah. Llegeix el llibre i ho sabràs. Sí, però, cony, sí, un gallec... Sí Clar. Un gallec perquè em preguntes... Però... Pues tens un país collonot, tio. Sí, sí. És, és, un, llibre, és un llibre interessantíssim. Jo l'he llegit de, de, de veritat que, que bueno, pues, engresca una miqueta. I a més no és petit, eh, té, té 400 i pico pàgines. Vull dir que, sí, sí. que, que has trigat mm, en fer-ho, però perquè és bastant gran, però a més a més li aportes algo més de, de, no, no, no, no, no només la descripció de Galícia sinó algo més mm, agafes cultura mm, literària gallega i la transformes i, i algunes d'elles la, la, la tradueixes i després mm, mm, a, a, aprofites coses de la història pròpia de Galícia per fer una mica, novel·lar una miqueta algunes coses que, que passen a, a, al voltant i al costat de... Mm -hmm. A veure, aquí hi ha una, una influència de Conqueiro que sí, hi és. també. Eh... I el pla, eh? I, no, i, el i pla, pla i el però pla... pla... És a dir... No, Conqueiro i Pla diuen mentides diferents. Sí. Ah, vale? És a dir, els dos diuen mentides. I, I aquest llibre està ple de mentides. Bueno. Però són mentides diferents. Sí. Les mentides del Pla són molt més perilloses que les mentides de Conqueiro, perquè no són mentides evidents. Mm. És a dir, el Pla et va dient el que li dóna la gana, mm. però com que allò és factible, mm. diguéssim que te la fot. Sí, sí, sí, no, sí, no, sí, no. sí, és possible. Ah, si jo explico, jo per exemple explico que, que faig un cafè amb el Rajoy. Sí, sí, sí. sí. Bueno, això és factible. Sí. sí. Eh, jo estava sí, sí. a Pontevedra i el Rajoy també. Això és factible. Sí, sí. Mm, això és pla. Sí, sí, sí. sí, sí. És pla. Sí, sí. Uh, jo explico que me'n vaig al llit amb una sirena. Sí. Ah, això no és factible. No. Això és Conqueiro. Sí, però és la, la il·lus... per això dic que, que novel·les, coses interessantíssimes. Eh, vale. novel·les... Jo L'imaginació... Sí, jo intento fer un llibre de viatges, a veure, tot està inventat, ara és un, un escriptor portuguès, que ara no em surt el nom, que fa viatge a Portugal, aquest llibre de viatges, que no és absolutament realista, mm. eh, ja s'ha fet, no? Mm -hmm. Però a mi em sembla... A més, jo crec que això, eh, també modèstia a part, li va a Galícia. Mm -hmm. Perquè Galícia és un país de fantasia. O sigui, sí. jo, hi ha un lloc del món que aquí jo ho explico que és verdes, mm -hmm. Mm que jo, jo, dic, jo començo per dir, escolta, jo és que sóc incapaç de descriure això, perquè això és tan meravellós. Mm -hmm. O sigui, és un lloc verde, uh -huh. eh, però, diguéssim, amb regatos pequenos. Sí, sí. Eh, eh, i, i, I allà, si et sortís un fullet, Sí. És que tu t'ho creuries, si sortís una... Clar, tu, tu, tu, tu estàs allà... Sí, sí. Es meigues, no? Sí, sí. <laughs> Apareixen, tu, tu, tu dius, doncs pues, cony, pot ser? Sí, I, sí. I, I per un català, mm. allò és un paisatge màgic. O sigui, és com si estiguessis ben al Hobbit i estiguessis allà al mig <laughs> sí. i dius, quina meravella de país, tu. Sí. De veritat que que jo m'entreten... Eh, no sé, m'ha agradat moltíssim, mm-hmm. a pesar de que, bueno, pues, el, el, que, mm, algunes de las cosas, bueno, ya las comentaré yo después, tú directamente, directament sí. però eh, mm, eh el diguésme, el viatge o, o viaxe que fas precisamente para, por as ciudades máis importantes de Galicia é eh, un viaxe que, que engresca mm, quero dicir que cualquier galego, cualquier que lea isto, uh -huh. o pois gustaralle a, eh, a eh, comprobar o que ti no, és que a mi la gent m'ho ha dit. Mm. És a dir, la gent, la gent que s'ha llegit el llibre diu, escolta, saps que m'has fet venir ganes d'anar a Galícia? Sí. Dius, clar, a què esperes? Però, sí, és un lloc xulíssim mm. que s'hi menja de puta mare i barato. Eh, a què estem esperant? Sí, sí. A veure, jo, jo vull remarcar que, que això és un llibre de viatges sí, sí, i que és sí. literatura. Mm. Perquè jo no sóc un especialista en Galícia. Mm. És a dir, una persona que ha estat a Galícia, jo crec que ha estat tres o quatre vegades, mm -hmm. eh, posa-li que en total hagi estat, per dir alguna cosa, 45 dies. Mm -hmm. sí, per... Clar, eh, eh, eh, per, per poder escriure el que has escrit l'has patejat molt uh mm-hmm. -huh. vull dir, sí, sí, que, sí, que, Que, que no has estado quieto no, no has estado... No, bueno, no, a ver, ui, no, no, no. jo, jo explico, jo, jo, jo m'aixeco aquí, jo m'aixeco a les 7 del matí sí, sí. començo a voltar Ah, llavors, eh, al migdia, jo, la veritat és que em fotia un tiberi cada dia, eh, llavors feia una de com Déu mana i després estava escrivint fins que el meu cos aguantava. Sí, sí, sí. Però, però el que no és, eh, diguéssim, és un llibre, no sé com explicar-ho, és un llibre de viatges i és literatura. Sí, molt, molt. I, i, i hi ha moltes coses moltes coses que, que, que, que teñen un, un valor especial polo feito de que, bueno, a traducción directa ao, cat, ao catalán de moitos eh, moitos dos nosos escritores eh, e eh, poetas eh, é fantástica. ver, aquí he tingut la sort de, de conèixer el Xavier, jo li dic Xaviño, mm. Eh, que és Xavi i, i, Iño perquè eh, així ho feien més gallec, no? Eh, sí, sí, sí, I a la seva dona, que es diu Merche, doncs li deien Merchinya, no? Sí, sí. Eh, ell és un, e, és un metge eh, dermatòleg mm. de, de Terrassa, llicenciat en Humanitats, de pare gallec i la Merchinya, que també és gallega, no? Mm -hmm. eh, llavors, eh, eh, aquest senyor cada 15 dies passaven un cap de setmana sí. o a Galícia o a Terrassa. Uh mhm. eh? -huh. Llavors, eh, ell ha fet una traducció que jo crec que és espectacular sí. i que crec sí, sí. que això no existeix en català, directament. Un, sentit, un sentit. A més, té un sentit especial català propiamente a traducción é un e iso que non son traductores, pero a traducción é un eu atopaina moi moi moi agradable, moi agradable. A veure, é unha una persona que dic, és llicenciat en humanidades, mm. pues sí, no és una per, és una persona al Xavinyó, llàstima que non estigui aquí, no, pero é una persona que ho sap tot, és a dir, és d'aquelles que, que, que... Tenemos, tenemos que collerlle o, o enderezo e o teléfono do contacto para poder falar con el tamén, sí. para que pode ser unha, unha eh? un complemento De el Xavinyó no? és eh, Savinyó ha traduït al català les cantigues gallegues. Ah, eh, mira. Eh, eh, eh, entens? I eh, és una persona espectacular, és una persona del Renaixement. Eh. Ell és metge, vale? i per una altra banda, és licenciat en Humanitats i, escolta, és espectacular. És a dir, mm-hmm. mm -hmm. parli del que vulguis, que sap... A, a, mm, a més, és una persona d'aquelles que és un savi perquè és humil. És a dir, sí, sí, sí, a vegades hi ha tios que es pensen que ho saben tot i són bastant burros, no? <laughs> I, però, però, però, però eh, el savi de veritat és un tio humil. Sí. I llavors ell et va explicant. Jo vaig a, a per allà, ell em va explicant amb paciència, em va ensenyant el país, mm -hmm. me'n va ensenyant a estimar-lo, uh -huh. uh -huh. i fa aquestes traduccions que Bueno, en català, no, ja dic, no existien. Eh, que és lo que te decía yo el otro día. Tú nos, has, eh, nos estás enseñando a amar Galicia. Bueno, el... bueno, això és el que em deia el Xaviño, eh? Sí. Diu, aquest llibre, el dia que aquest llibre en català, diu, està molt bé perquè els catalans coneguin Galícia. Sí. I aquest llibre, si te'l tradueix algú al gallec, estarà molt bé perquè els gallecs aprendran a estimar la seva terra. Dic, home, jo, tant com això... Sí, jo, sí, sí. Jo... Ajudaria, sí. ajudaria, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ajudaré molt. Tenyo o, a, a, o marcador do, do libro eh, que, que está precisamente en Vila García de e eu quería, que, quería ah. preguntar si, si ali en Carril fuches capaz de, de degustar as ameixas de Carril No estic segur perquè jo, jo, jo de Carril l'anècdota que la recordo després d'haver llegit el llibre és que va, va, vaig anar a missa Ah. Va, vaig anar a missa, <laughs> li vaig preguntar a una senyora quan fan la missa Uh, i diu, no sé, perquè jo només hi vaig pel dia de Nadal. Sí. I jo vaig anar a missa. I llavors uh, em vaig donar compte que, mm, bueno, suposo que això es pot dir, que els capellans gallecs em van semblar molt diferents dels d'aquí. Mm. <laughs> perquè uh, els capellans catalans eh, uh, almenys abans era conveiar Déu meu sí. i tots anirem al cel sí. i tal, no? Eh, clar, jo va, vaig, vaig a, a Carril i, i el mossèn, eh, el mossèn diu perquè, mm, una cosa sí, eh? perquè a més les misses les fan en castellà. Però diu, perquè los gordos no va ir nadie que va a ir al cielo, ¿eh? O sea, la manera de... La, manera, eh, eh, la, la puerta es muy pequeña i, i, i a veure... i, el eh, i, i, i, tal, i jo penso, coi, però si jo vull anar a fer una mariscada. <laughs> Vull dir, i, i, i, i, i, i, i jo em vaig quedar, dir, hòstia, però... Sí, sí, sí. Mm, Sí, sí, sí, la, la, el mensatge el mensatge el mensatge religiós allí eh, sí, Eh, eh, eh? ¿eh? Sí, clar, eh, eh, eh, eh, sí, sí. eh, o sigui, jo realment entro per dir, mira, vaig estar tranquil, sí, no? Vaig per, per, a, a, a, a, i tal, i, i dic, perquè digo, no, no sé què va llegir, que tocava de la Bíblia, no? Però, perquè los gordos nadie va entrar en sí, el sí. el castigo, y, el castigo del Señor. Y, digo, porque la puerta es muy estrecha. Muy estrecha. ¿eh? Eh, es muy estrecha. Yo pensaba, mara, ah, <laughs> la que me ha tocado. Eh, y digo, Déu. Eh, en un otro lloc sí, me acuerdo que estaban para allá y digo eh, eh, hi havia com un cementiri, eh, esta es casa, la casa de los muertos, aquí no se puede hablar, no? Y dius, però estaba al micro, o sea, él estaba haciendo la misa, y l'altre sí. estaba ah, estava fora, eso, eh, agafa el micro y diu, esta es la casa de los muertos, no? y yo digo, hostia, no? Eh, ese... o sea... I clar, nosaltres aquí... Eh, eh, és... que, ja he viscut és el convallà Déu meu, tots o, oh, són bons... A eh... A mensaxe do, do, do, da igrexa é diferente en, to, en todos os sitios e precisamente estes curas eh, ou polo menos os abades que, que temos sí. en Galicia non, non leron a Sarmiento que dicía no, que, no, no, que no. Sarmiento dicía que hai que, le, hai que lle falar ao povo eh. na na, na, na súa lingua, non? Eh, pero bueno, que é outro problema. E, e, e eles non falan en galego nin pa Dios. Solamente sentiu unha vez un cura e eso que ele era asturiano, uh -huh. pero misaba, misaba e misa en gallego. O sea. Dice, eh, eh, eh, porque se ve que lle preguntou a alguén porque non me en castellano e dixo, miso en, en galego porque me dá real gana ah, ah, Escoito, vou vos contar <laughs> unha anécdota que, que pasou na, na, na parroquia da miña abuela que paz descanse mirade, eh, resulta que coa democracia a, mm, mm pois cando aparece no, no ano 78 foi este, este anécdota é, é, é verídica, é real ademais bueno, pois resulta que chegou o mm, xubilaron o cura, o xa era bastante maior, e ve un, un cura novo. E ese cura <laughs> era da zona de, de, de Mondoñedo, non te creas? Uh eh, -huh. Bueno, pero viña con certas... Sí, de, de, a zona de Cunqueiro. Sí, e viña con, con unha fórmula de, de, de traballo un poquinho interés, máis máis, máis aberta ca, ca, ca, co, co cura que tiñan, claro, un cura moito máis maior. entonces entraron á, á igrexa, sabes, no pórtico da, da, da despois da, da misa, no pórtico da, da igrexa sí, sempre sí. hai uns na, naquela naquela parroquia hai un pórtico, non? Yo, uh -huh. os maiores uh eh, -huh. sentábanse estaban falando entre eles e tal, e a miña abuela escoitou a, a, a seguinte conversa. Oiches, entendiches o o cura, fálanos en galego e pensa que nos sabemos tanto como el de, de, eh, porque o cura <laughs> falaballes en galego de, a ver, a, a, a xente nova non o vai entender non sei se vou traer a miña neta aquí a mesa porque non a vai entender <laughs> bueno, eh, os propios maiores sí. dábanse conta de que esa modernidade ou esa eh. forma de explicarlle a xente nova pois pues, mm. que lle faría daño porque, claro, os maiores entendían, ¿no? pero a xente nova que está estudiando pero non son non serán capaces de entender o galego. Uh -huh. Pásalle eso. A, a igrexa non sí. está non está no, non está moi A, en Galicia a, a, a iglesia non está perto non. da comunicación real e, e, e aquí en Cataluña é diferente claro. o, o abade, o cura comunícase no idioma do povo claro É dicir, mm, eu cando cheguei aquí no ano 75 eu se iba a misa, pues, pois, era, escoitaba a misa en, eh, en catalán. No, no, aquí... ali, no ano 75 ali a misa en galego era eh, en sitios moi contados. Sí, sí, sí, moi contados. Por, Por... que? Porque a igrexa non non asumiu na, eh, naquela zona non asumiu que, que, que, que a xente pode falar debe falar no idioma do povo exactamente de, de hecho aquí, eh, de feito aquí Cataluña a veure, l'Església en el paper de la Renaixença i tot això té un paper molt important. És a dir, per començar, eh, a, a, a, a, a, hi ha Verdaguer, és a dir, sí, sí. Verdaguer és qui recrea el català modern, i Clar. és un capellà. Sí, sí, sí. Però és que després la, la, la, la Torres i Bages i tota aquesta sí, gent sí, sí. Eh, estan compromesos amb el catalanisme. Clar, I eh? Són catalanistes, no? Clar, jo a, a, a Galícia, que passa una miqueta el mateix que el País Valencià, eh? eh, és com si hi hagués una... Clar, dius, bueno, què els hi volen dir amb els gallecs? Que si resen en gallec Déu no els entén? Ah. Vull dir, clar, això eh, sí. és absurd, no? Sí, sí, dir, sí, sí, sí, se suposa que Déu entén tots els idiomes. Sí, sí. El gallec també, no? Sí, sí. També. Llavors... Eh, és el que deia el Sarmiento, és a dir, si, si tu vols transmitir, si tu queres transmitir algo que a Igreja pode mm, quere dar a entender, pues hai que falar ao povo no, no, no, no idioma do povo. Exactamente. Eh, e, e eso xa pasaron séculos de que, desde que Sarmiento Porque dixo eso, eu, ¿no? eu vexo por aquí, por exemplo, que vexo moitas veces na segunda cal, eh, a, a misa en catalán. Claro. Llevo, eh, dice mami a veces, ni enténdela. Digo, hombre, claro. todo. Home, claro, no, Digo, com no? pero si és que, és que això és una pregunta. O sigui, jo us estic entenent ara. Jo, o sigui, és que realment eh, es busquen problemes on no hi són. Sí. O sigui, realment a, eh, a veure, mm, ho comentava l'altre dia al teu programa. Sí. A eh, Sant Vicent Ferrer sí. eh, es deia que feia el miracle de que tot arreu que anava l'entenien. Sí. I, I no era un miracle, és que si ell predicava a, a, a Catalunya, a València, a Occitània, a països amb llengües romàniques, Claro. És fàcil d'entendre. Escolta, això, si tu vols entendre, entens. Claro, claro. Ara, a mi el que, el que em va passar a Carril, perquè estàvem a Carril, a part de que em va, vaig menjar molt bé i que allò era formidable i tal i qual, és que, home, sí que em va espantar una miqueta el mossèn, la veritat. O sigui, perquè, clar, tu... Home, o sigui, jo estic grassonet, no? Jo dir, los gordos, no tal, diu, o sigui... <laughs> Diu, jolín. Diu, hola, Adiós. Vamos a seguir, vamos a seguir. Que falamos moito polo miúdo, pero que compre tamén un poquinho de, de, de música. De algo de música. Vamos alá, veña. Música it.